อิเมเข้าปนายสมันโตสัตตาธิกรณสมธาธรรมาอุเทสังอาคาชันเตอุปนุปนานังอธิกรณานังสมธายะบูปสมายา สมุขาวนิโยธาตโพสติวินิโยธาตโพอมุลหะวินิโยธาตโพปติญญาตกรณัง เยพุยสิกาตัสปาวิยสิกาตินะวัฏรโกติ โอติทาข้ออายสมันโตสัตตาทิกรณสมธาธรรมาตถายสมันเตปุชฌาเมกัจจิตาปริสุทธา โทติยมปีปุชฌาเมกัจจิตาปริสุทธา ตติยมปีปุชฌาเมกัจจิตาปริสุทธา ปริสุทเททายสมันโตตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิสตาติกรณสมธานิธิตา